Ապագան կերտողները երիտասարդներն են։ Նուշիկ Բարսեղյանի երիտասարդական կենարար հաղորդաշարն է եթերում։ Գյուղատնտեսություն Արցախի տնտեսության կարևորագույն ուղություններից է։ Բնակչության մեծամասնության հատկապես շրջաններում բնակվող ընտանիքների համար այգեգործությամբ եւ անասնապահությամբ զբաղվել է կենսակերպը։ Արցախցիների մեծամասնությունը նախընտրում է ամեն ինչի բնականն ու տեղականը։ Ժամանակակից երիտասարդների մեծ մասն այսօր ունի այլ հետաքրքրություններ եւ շատ քչերն են ընտրում գյուղատնտեսության ոլորտը։ Այսօրվա մեր հյուրը Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղի բնակիչ Արայիկ Ապրեսյանն է, ով ավարտելով Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ագրոնոմիա բաժինը, արդեն 5 տարի է զբաղվում է թռչնաբուծությամբ։ Գյուղատնտեսությամբ սկսել եմ զբաղվել 5 տարի առաջ։ Սկզբնական փուլում մտածում էի, որ այգեգործությամբ զբաղվեմ, ընթացքից հասկացա, որ թռչնաբուծությունը ինձ ավելի հոգեհարազատ է եւ սկսեցի զբաղվել թռչնաբուծությամբ։ Սկզբնական փուլում տնային թռչուններ սկսեցի պահել, սկզբից հավեր, սագեր, բադեր, հետո հնդկահավեր, հետո ավելացան արդեն լորեր, դրանից հետո արդեն վայրի թռչուններ, ինչպիսին են կակավները, սիրամարգը, հետո արդեն ավելացրեցի արտասահմանից ներմուծվածություններ, որոնք որ Արցախում չկային, այս պահին մենք ունենք արդեն քինական մետաքսե հավերնեն։ Արցախցիները միշտ փորձում են ստեղծել իրենցը, նախապատվություն են տալիս տեղական բանջարեղեններին եւ մսամթերքին։ Այդ իսկ պատճառով Արցախում գյուղատնտեսական արտադրանքն ունի բարձր պահանջարկ, իսկ ոլորտի նկատմամբ արկա պահանջարկը բնականաբար նաեւ զբաղվածության խնդիր է լուծում։ Արցախի համար շատ եմ կարևորում թռչնաբուծությունը, քանի որ դա ապահովում է Պարենի մի մեծ մասը, բնակչությանը ապահովում է տեղական թարմսով։ Ես շատ եմ նկատել խանութներում, որ իրանական կամ այլ երկրներից ներմուծված թռչնամսեր կան, որոնք որ չգիտես ինչ ցակում ունեն, որտեղից են եւ ինչ պայմաններում են բազմացվել, աճեցրել այդ միսը։ Դրա համար կարևորում եմ, որ ավելի լավ է տեղական միսը լինի։ Ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մարդկային կյանքերից բացի կորցրել ենք նաև Արցախի մեծ մասը։ Բռնազավթված տարածքների գյուղաբնակ ընտանիքները մնացել են առանց իրենց հիմնական վաստակի։ Այսօր այդ ընտանիքներից շատերը հնարավորություն չունեն զբաղվելու անասնապահությամբ եւ հողի մշակմամբ։ Կորուսված տարածքների մեջ է նաև Շուշին, Արցախի սիրտը։ Բնականաբար Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը տեղափոխվել է Ստեփանակերտ, բայց դա ուսանողների համար խոչընդոտ չհանդիսացավ, եւ նրանք նույն հունով հաճախում էին դասերին։ Քանի որ ի սկզբանե պլանավորել էի, որ պետք է զբաղվեմ գյուղատնտեսության այգեգործության ճյուղով, դրա համար ընտրել եմ մասնագիտությունը հենց գյուղատնտեսությունը։ Հետագայում, երբ որ արդեն պլանավորել եմ զբաղվել թռչնաբուծությամբ, մասնագիտության առումով որոշել եմ չփոխել մասնագիտությունս եւ չուսումնասիրել անասնաբուծությունը, այլ թռչնաբուծությունը ավելի ճիշտ, այլ որոշել եմ թողնել մասնագիտությունս ընթանա իր հունով։ Սովորել եմ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, պատերազմից հետո իհարկե տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ, շատ ծանր էր, ահավոր ծանր էր մեր այդ տեղափոխությունը, ուսումնարան կորցնելը, տարածք կորցնելը, հայրենիքի կորուստի առումով ահավոր ծանր էր, բայց քանի որ մենք արմատներով Արցախից ենք, մենք արցախցի ենք, մենք երբեք չենք պարտվում, մենք երբեք չենք հանձնվում եւ որոշել եմ շարունակեմ եւ մասնագիտական առումով եւ աշխատանքային առումով, գերի առումով սկզբնական շրջանում գերը գնում էի, այս պահին որոշել եմ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, որ เป զի կերնել լինի տեղական եւ ներմուծված ստեղծված կերպ չգնենք մեր թռչունների համար եւ դառնան ամբողջովին տեղական Քանի որ Արայիկի բիզնեսը զարգանում է եւ արտադրանքի պահանջարկը մեծացել է, նա որոշում է կայացրել մեծացնել նաեւ թռչունների բազմացման տարածքը։ Արայիկը ոչ միայն Արցախում ավանդաբար պահվող թռչնատեսակներ է բազմացնում, այլև դրսից պատվիրում է նորերը եւ փորձում տեղում կազմակերպել դրանց բազմացումը։ Այս պահին ծրագրվում է կառուցել թռչնաբուծական ֆերմա, որտեղ որ կբազմացնենք տարբեր տեսակի թռչուններ, արդեն այն թռչունները նույնիսկ որոնք որ Արցախում ընդհանրապես չկան, որոնք որ կարող են Արցախի համար դառնալ շահավետ, շահութաբեր, ոչ միայն որպես իմ համար բիզնես, այլ նաև ընդհանուր Արցախի համար, քանի որ թռչունները արտասահմանից Արցախ տեղափոխելը մեծ խնդիրներ է առաջանում, նույնիսկ Հայաստան տեղափոխելը մեծ խնդիրներ է մեր համար առաջացնում։ Դրա համար մենք նախընտրում ենք ձուն պատվիրել եւ հետո ճտահանման սարքի օգնությամբ կամ բնական տարբերակով այլ թռչունների միջոցով բազմացնել եւ աճեցնել այդ թռչուններին։ Իրականում այդ process-ն էլ է շատ հետաքրքիր, քանի որ այլ թռչունների ձուդ մենք բերում ենք մեր տեղական թռչունների միջոցով իրանց բազմացնում ենք եւ մեր տեղական թռչունները երբեմն զարմանում են, որ իրանց ճտերը այլ տեսակի են, իրանց նման չէ։ Դա շատ հետաքրքիր process է, երբ երբ որ դու նկատում ես, որ քո թրթունները զարմացած են հենց իրանց սեփական ճտերից, <laughs> նրանք տարբերվում են։ Այս տարվանից սկսած որոշել եմ ավելի խորացված աշխատել չինական մետաքսե հավերի հետ։ Շատ հետաքրքիր թրթուններ են։ Ճիշտ է, իրանց մսի գույնը մի քիչ վանող է, քանի որ սև գույն է միսը, բայց իրականում միսը շատ դիետիկ է, շատ համով եւ յուրահատուկ համ ունի։ Նրանց փետուրները կարելի է օգտագործել բարձր եւ այլ անկողնային պարագաներ կարելու համար համար Այսօր գործարար միջավայրում իրենց կայացման ճանապարհն են անցնում շատ երիտասարդներ, ովքեր հասկանալով Արցախի տնտեսչական տարբեր ոլորտների զարգացման կարևորությունը, ձգտում են իրենց գաղափարներն իրագործել հայրենիքում, եւ հենց դա է հայրենասիրության լավագույն դրսևորումը։ Իսկ պետությունը խրախուսում է նման ծրագրերը։ անցած տարի առաջարկ ստացա Սյունիքում, Սյունիքի մարզում զբաղվել թռչնաբուծությամբ, բայց քանի որ ես կարևորում էի Արցախում զարգացնել իմ այդ թռչնաբուծական ճյուղը, որոշեցի հրաժարվել այդ առաջարկից եւ շարունակել իմ գործնայությունը Արցախում։ Այս պահին ես աշխատում եմ Ասկերանի շրջանի Խնդրիստան գյուղում եւ իմ թռչնաբուծական ֆերման պլանավորում եմ հենց այդտեղ էլ կառուցել։ Տարածքը արդեն կա, այս պահին նախագծման աշխատանքներն են իրականացվում եւ երևի միջև եւ գառնան սկիզբ կամ մարտ ամիս միջև պատրաստ կլինի արդեն։ Քանի որ թռչնավոճությունը դա իմ միակ զբաղմունքը չէ, իսկ պատճառով այս պահին ես երբեմն չեմ հասցնում ամբողջությամբ ինձ նվիրել այդ աշխատանքին, բայց ինձ օգնողներ ունեմ շատ, դա իմ ընտանիքիս անդամներն են, բոլորը միահամուռ հավաքված օգնում են ինձ այդ աշխատանքը ավելի ծաղկուն դարձնելու համար։ Thank you Արցախը կա ու կլինի, քանի դեռ Արցախցին կանգուն է իր հողում։ Եկեք մնանք մեր հայրենիքում, կառուցենք մեր ապագան եւ լինենք մեր երկրի տերը։ Արցախի երիտասարդներին միանշանակ խորտ կտամ հենց Արցախում սկսել իրանց գործնեությունը, ցանկացած նպատակ, մտահղացում, որը որ իրանք մտածում են, որ կարան կյանքի կոչել, ապա խորտ կտամ հենց Արցախում կյանքի կոչել։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Տաղավարում աշխատում էր հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։